บุ๊กทูสิบห้าผลไม้และอาหาร frutas e alimentos ดิฉันมีสตรอเบอรี่ eu tenho um morango ดิฉันมีกีวีและแตงโม eu tenho um kiwi e um melão ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต eu tenho uma laranja e uma toranja ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง eu tenho uma maçã e uma manga ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Eu tenho uma banana e um abacaxi. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Eu faço uma salada de frutas. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Eu como uma torrada. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Eu como uma torrada com manteiga. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Eu como uma torrada com manteiga e geleia. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Eu como um sanduíche. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม Eu como um sanduíche com margarina. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Eu como um sanduíche com margarina e tomate. เราต้องการขนมปังและข้าว Nós precisamos de pão e arroz. เราต้องการปลาและสเต็ก Nós precisamos de peixe e bifes. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Nós precisamos de pizza e espaguete. เราต้องการอะไรอีกไหม De que é que precisamos mais? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa.